Microboi sur la shuoi montras kie iu vivas. Bacterioi kai virusoi estas cie, set ili ne estas egalai en la tuta mondo. Esploristoi prilumigis miloin da specimenoi e la publica mallong distanza person transporto en sestec urboi sur ses continentoi, ca ili el trovis eblas distingi urboin iam nur vide alla tie aperantai microboi. Urboi en diversae landoi de la mondo havas propran, suffice caracterizan cun meton de bacterioi, virusoi cae aliai microboi. Tion raportas internazia esplorista te amo post la analiso de microbae signajoi el sestec urboi en la tuta mondo se vi donus al mi vian shuon, mi povus diri al vi cun naudec procenta precisezzo de trafo, el ciu urbo de la mondo vi venas, diras esploristo en Noviorco. La esploristo e presentis sian studajon en faca magazino. Pli o la duono de la monda lo giantaro vivas hodiau en urboi. La homoi tie contactigas cun aliai microboi, ol en camparae regionoi, scribas las sciencistoi. La cun ludado inter homo cae microboi influas ancao la sanon, ciel indicas tion exemple la plioftigio de allergioi en modernae socioi. Malgrau tio, oni ancora ostias nur mal multe pri la cun meto de la urba microbiomo, do la tutezzo de la microboi en urbo. Grand parte mal clare estas exemple per cio gi estas influata, cae ciel gi aliflanque influas la homan sanon. tion shangi, la sciencistoi collectis pli ol 4700 specimenoin e la publica mal long distanza person trafico en sestec urboi de ses continentoi lau unuezza procedo, ili viscis surfazoin de bilet vendiloi, de turno cruzoi, de manteniloi, au de seggioi. En la laboratorio seque la esploristo esercis pri geneticae marchiloi de microboi, do de bacterioi, virusoi cae archeoi. Tio estas unucelai similai vivajoi. En tute ili povis identigi 4246 specioin. Tridec unu el ili aperis en 97% procentoi de la specimenoi. Ili do estis quasau tut monde heimetsai. La microbai comunumoi de uopai urboi montris crome caracterisain etsoin. La differenzoi laula esploristoi estas causitai inter alie de la climato, au de geografiai apartezoi, kiel la situo lau altezzo. Proxime alla equatoro, la variezod en la specimenoi estis aparte granda. La esploristoi trovis indicoin pri multae pluae specioi de microboi, kiui ancorau ne estas science priscribitai. Quelcae el la identigitae bacterioi devenis el bacteriae gruppoi, ciui ludas rolon en contexto cun malsanoi de la homo. Tamen ne existas indicoi che la urba microbiomo posedas malsanigain etsoin. Malgrau tio, regulae prilumigoi de la bacteriae comunumoi en urboi povus helpi ecconi aperon de malsanoi, cae por observi problemetsain spezioin cae pritaxi riscoin. Tio ali flanque datum basitain basita in decidoin pri politicae cae medicinae pasioi en la urboi de la tuta mondo. Estontai prilumigoi pro tio, inclusivu ne nur donoa, sed ancao ronoa virusoin, al ciui appartenas exemple SARS-CoV-2. En la collectita igen sequenzoi, la scientisto esercis ancau primarchiloi de resistivoi contrao antibioticagioi. Tiai resistiva genoi troveblis vast sed ili signife differenzis tamen de urbo al urbo. Plei mal multai resistivoi contrao antibioticagioi estis trovitai en specimenoi el Oceanio, cae mes oriento.